Eta bai azken egin otan aipatzen den bezala, bihar hotxen esken egin juntan murgiltze ereduen salbatzeko. Hitz ordi badatekila baiunan eta hori lotu arren goe egunko kumita. Bena lehen txago kontestua ohitaz dezagun behaz, igan ostialian Frantziako Konstituzio Kontseiliak eh, delibiatu zien hizkuntza tipietako e, eh, molak legia kambiatzia do eh, lau eta garen artikuliak gibel igortia, hoitan bazelaike enie bezalako keinu diakritikoen iabiltia behaz baztertzia eta sustut behaz murgiltze eredua do sistema e, eh, etzela sartuko frantziako eskuntza kodean e, murgiltze eredua bihitz ez erraiteko behaz osoki uskaz den e, eredua delaik. Eta justoki lagainan urratxoi eman gehizien behaz e, eskola elebidunetik murgiltze eredurat edo sistemarat igaiteko eta etxekoen ordezkai dugun ainez ako zeberri, bai, delibeo horrek zierre bai, kesia ekarri daizie edo? Po, kesia ez dakiat... Eh, <laughs> Hola haldenez erraiten, espantsa handia baginan prefosta lege hoi mena bon, baganakian ezatek ila aiza, eh. Ordin, eh, bon, badakia gubardela borokatu eta aitzina isatuko diagu eh, bardina juitia. Berrik edo ikan duzia, ziek xuxenka etxeko gija? xuxenka äh, ez, geho ba, lan egiten jagu hor uh, hatxarretik, eh, ikasbi eta biga bai ekilan, huak behitia uh, ite publikoan. Euh, eta geho baduk uh, biltzen tutuk algarreki uh, eskoalazia eta xerkaik emeguk euh, bigabi eta ikasbiki diagu sustut uh, harremanak. Uh, hek euh, ez ez die, bon, erraiten behar dela egitu <laughs> eta behar dugula horroek egitu. Ahalbe zain beste, jakusteko be, uh, uskak badila belekia eskoletan eta eta ez dira deuze kambiatzen frantxez mailan, uh, eh, haurek frantxez uh, erresultatak hun behitutie, eta ordin uh, hortako berdela borrokatu. Ziek, zentako urratxoi eman nahi duzie, behaz eskola elebidunetik urgiltze sistemalatik gaiteko? Ordin, eh, bon, larrainen klasa bakarra duk ordin nahi dikeran, ama eskolakoak uh, nahasi idela beste kilan. Eta eguntian ami bat eh, nula euskai indar jabo eman, uh, bon, dezaik sartzen tutuki urtetan oai ordin nahi dikeran eh, etxien emaiteko euska bon, salde frantzesa sartzen duke. ordin, uh, be, txipiek untsa enplega dezen euska, eta sustut uh, indar lukek, fen, Eh, hola pentsatzen ginen ja, uh, amini bat eh, algarreki, uh, uska, hobeki, harremanetan eta hola iabilde zen, uh, artian. Txipier aiza yuska zaiko tutuk, mena geho, uh, geho frantsez hilat leheratzen tutuk, sigur egotan bezala, mena. <laughs> Ordin aiguntian uh, inda rabo emaitia yuskai, uh, ikusten diagu herriane be yuska bai emplegatu duk, mena jale uh, ahultzen duk, Uh, voilà. Jente zaharrek emaiten die, geho uh, guea dinekuetan beti baduk zu maite ezpeitia edo aizai edo ordin argunt ah, euh, frantzezila lehatzen duk. Uh, Indarazian elkartetan basela dino taik eta ordin uska mintzatzen zela, hoai uh, lehatzen duk frantzezila, ordin berriak gu besti zerbait atzaman uskan lekian euh, sigurtatzeko. Eta ze azkenin, uskan leku horren mm. segurtatzeko, eh, haur gehitietat edo helduen ganat eh, bai eh, liratzeko edo? Uh, eh, haur eta enik eko lai, gantzalbu bat bizizale berrientako. Mena bestentako ez, uh, haurek behar dien telegatu, ahaldiela harremanak egiten uskaz ebai, eta ez etxen baizik uh, eh, haurentako sustutua duk geho lana badakiago aitetamek badugula uh, uskaz uh, mintzatzeko eta eta dinekueke badiela ben uh, jokia hortan haurek mintzadezen uh, eskolatik kanpo bestale behaz, hoi aipatu dinak guai arte konstituzio kontseilean eh, jabakia, e, e, hor Macronek bai sare sozialetan du mesu bat, horrek ze espeantza zerbait emaiten daizie edo, edo esan beste. Ba hor, euh, arapostia <laughs> niduk <laughs> ez aitetamen izenian, eh, me bon, Eranik ek uh, beti jokia hola, duk euh, komplikatu duk komprenitia hor politiko jokuba, duk enetako manifestaldia beno lehen uh, hoi erraiten dik, amini bat uh, eh, jente gibelazteko enetako. Berguberniak duk, eh, hor euh, ez uh, izaten ahal euh, kontre memento batez, uh, erraitez ikusten diak ez duk ama eskoletan baizik problema, ba, bat duk jakasle espeitie ezarten kode juetan, baduk elebiduna egiazki ahultu iduk eta goberno horregitik ahultu. Ordin, bon, erraiten dik nahi dina, me bon, ikusi geho nula, nula bilatkatuko den. Eh? Hots, hala, ez dela eh, ez ditu behar edo ez dela be sepuan, makroen sepuan joi behar, hoi intelegatu behar da hitzetan edo? bai heltu bada. Justo uh, berdik ikusi ebe guetako importen dela, uska nukeitia, frantseza badela bai, berdugula jabili frantseza frantzian beikia, ados, mena guetako uska egunozko mintzazien nahi dugula begiatu, eta hoi, uh, mesaje bani magia igaitea, bon, kustiziat, uh, hoi den importentena eta arren mesu hurren iganazteko manea bat date bi arrestitan baiunako loga kiroldegiat hulian arestiko arrestiko launetan hortik abiatuko baita manifestaldia.